Bé, bona tarda. Espero que s'hagi entès i almenys la classe d'ahir que vam donar a de Velázquez, recordeu la classe sobre la desobediència civil que que se italiana de bé, molt bé des de la perspectiva del que ja vaig dir abans d'ahir dimecres que d'entrada, d'entrada i sobretot, per tant, el bé és la bona voluntat. El bo és cobrar la bona voluntat, és a dir, actuar moralment, per tant, actuar des de les cristianes, crítica a credină au És també vrei să antinòmia. A La crítica de la locură, parla la dinomie. Dinomie de la locură. La locură, pensant, pensant, doncs, tant hagués pot pensar que el món té una causa com que no la té. crítica crítica de la la principalment principalment antinòmies apareixen i trobem les solucions aquestes antinòmies, és a dir, aquestes contradiccions que la raó tota sola, eh, crítica, eh, simplement especulant, sense ser conscient dels seus límits, eh, crítica no és conscient dels seus límits, doncs llavors la raó cau en trampes, en antinòmies. Sí, puc pensar que són lliures, però també puc pensar que no. Puc pensar que el món va tenir un inici, com també pensar que el món no ha tingut to my mamy, to tym mniej was chyba mało się dzieje. To tym mniej was del bé suprem. El bé suprem és un cosa de dos grans. La virtut i la força. Gracias. Twitter, Twitter, los conceptos del descobriria entre els com deduir per anàlisis el que vol dir el que és la política. És un concepte analític Poden anar junts al mateix banc, és clar que sí, però que no, relació analítica d'aquest ple suprem que consisteixi en dir que són dos termes que s'impliquen mutuament, quantitat de virtut i multiplicitat de virtut. I fins i tot ja costa, costa, costa d'entendre el lligam, el nexe entre virtut i qualitat, que els dos hi són, el bé suprem, els dos hi són. Només no que podem entendre. període sintèticament. Només és possible tenir una comprensió sintètica a priori, el mateix que no la llei moral. El mateix que no la llei moral entenem de, eh, ja hem d'entendre de govern la voluntat, segons l'interès de treball, sí, en termes més filosòfics, no? actuem de la bona voluntat segons un imperatiu, un imperatiu categòric, segons veurem aquesta doncs, relació és eh, una relació sintètica sintètica. Per tant, es dona eh, a priori de, de l'experiència sensible, i és la raó possible el vincle d'aquests dos elements, malgrat tot sempre mateixa mesura, a mesura que doncs, comprenem i realitzem eh, la moralitat en els, en els nostres actes. Tan possible o impossible, això ja ho dic, eh? tan possible o impossible. Però tant, tan possible és eh, la llei moral, aquesta combinació de allò racional i d'allò sensible, com eh, l'objecte d'actuar segons la llei moral, que és empaitar un bé, un bé moral, i el bé màxim, el bé suprem. Si fos impossible la moral, seria impossible l'objecte de la moral, el bé. Si fos impossible el bé, és que hauríem de dir també que és impossible la via que el busca, que és la moralitat. És tan possible, això és tan possible, com impossible स्वयं पण इल्या करता ती de इच्छा असे समजे Si yo pusimos, bé. I si de 19, ha de hacer real, Son pensadas la virtud y la felicidad como necesariamente enlazadas, o menos necesariamente, como necesariamente enlazadas de tal modo que la una no puede ser admitida por una razón pura práctica sin que la otra le pertenezca también. Ahora bien, este enlace es o analítico o, o sintético. Pero como este enlace no puede ser analítico, como se ha demostrado efectivamente antes, tiene que ser pensado sintéticamente y como enlace de la causa con el efecto. La causa y el efecto. La virtud, la Porque concierne a un bien práctico. Porque concierne a un bien years que todo el enlace práctico de las causas con los efectos en el mundo, la es la publicidad, efectos al hormón, la publicidad son efectos al hormón. Simpatía, bienestar, bien, alegría, la salud, etc. Pero lo segundo es también imposible porque todo el enlace práctico de las causas con los efectos en el mundo sino por el conocimiento de las leyes naturales y por la facultad física de usarlas para sus designios, y por consiguiente un enlace necesario y suficiente para el supremo bien de la felicidad humana, mediante la más puntual observancia de las leyes morales, no puede esperarse en el mundo. Es decir, que la virtut, que la mona, la mona, parar necessàriament d'una manera sintètica, per experiència, per predicció. Si no està enterrat de les institucions, no? no, no, no per això. Perquè ja podem pensar bé, pensar racionalment la nostra acció moral que, que la natura és la natura. Que de contingència, eh, eh, eh, en una imprevisibilitat en alguns aspectes que no, però la raó pura pràctica, doncs no, paraban a publicitar, jamás para la virtud. Por lo digo la virtud, jamás para la publicitar. Entonces, ¿qué pasa si tenemos un antinomio? Tenemos un antinomio. ¿No sabes que es experimenta Es experimenta la virtud, lavando la publicidad, por la publicidad, lavando la virtud, ¿no? Y aquí digo, ahora bien, como el fomento del supremo bien, que contiene este enlace en su concepto, es un objeto a priori necesario de nuestra voluntad, voluntat, la voluntat es, es pot formular legítimament eh, en termes vibracionals que actua per un objecte i no només satisfet una forma, sinó que actua per un objecte. Per quin objecte? Molt bé, per aconseguir, per aconseguir res, i no només per satisfer-se amb una formalitat, amb una no contradicció del brac, en su concepto, la villar, virtud es virtud, es un objeto a priori necesario de nuestra voluntad, la voluntad no reducida, y está en inseparable conexión con la ley moral, la imposibilidad del primero tiene que demostrar también la falsedad de la segunda. La imposibilidad de la hauria de demostrar, si pensem la imposibilidad no augment, la impossibilitat a de demostrar también la imposibilidad o la falsedat de Así pues, si el Supremo bien es imposible, según reglas prácticas, entonces la ley moral que ordena comentar el mismo tiene que ser también fantástica y enderezada a un fin vacío, imaginario, por consiguiente en sí falso. por àníkọ̀dà. sigui dura I sigui donada perfectament. Perquè per més que obrem moralment i per més que obrem buscant la felicitat, tots obrant moralment, no immoralment, per més que esperem això, ser feliços, maximum kuma a karabi daga náà Diu, l'obra també, però només en part, només el tastarem. En l'art, eh, amb l'utopia, eh, amb la fe, en l'estètica, amb l'estètica, no? Una relació harmoniosa amb els altres, és com un anticip, és com un tas. Eh? La velocitat plena, eh, plena. Aquesta velocitat plena nosaltres no. Fenomènicament when awakened to a lenta to a paz, nos proyecta que sabes en obras. Y tanta cuestión que nos pone en Entra que se acompañe de tu Entra que se acompañe de tu Però aquella velocitat que sí podem assolir no té tant el nom de la velocitat com diu el nom de contentament. Contento de contento de És el saber-nos agarrar-nos els llius de consciència perquè, perquè hem obrat correctament. Això no ens ha de donar felicitat, no ens ha de fer cofòric, de con los textos pero es que no hay palabra alguna que señale, no un goce, no un goce como la palabra felicidad, pero sí una satisfacción en la existencia propia, un análogo de la felicidad que tiene necesariamente que acompañar la conciencia de la vida. Es que tan rigurosa, es que tan astra es la ética y la conciencia la queremos hem moralmente compartir mm, estar allí a una, a una, una satisfacción negativa en su existencia. Una satisfacción negativa en su existencia. Que nos da la conciencia de no necesitar nada. El tratamiento en es yo me da raonant-ho, que el té fet, esperaria que un altre ho fes amb mi i no em creixeria. aquestes condicions no pot dir que per cuidar la consciència. estàs tota la satisfacció. Una satisfacció negativa. No soc dolent, no he fet res per res, no he, no he manipulat, no he... etc. Molts punts, no? I aquest nou retorn bayani karantuwa que meio intelectual para aquesta felicitat, aquesta felicitat, que esta sim está la nosso trabalho. Uma publicidade he fet el que havia de kawai d'alguna manera també, no eh? d'alguna manera la manera que surt en els a los presocráticos de Momen Demócrates, por ejemplo, ¿no? Demócrates, Pitágoras, això és important. Aquesta, aquesta diu la, la, la noció de que el subjecte està reconciliat amb ell análogos de la publicidad. Aquest content amb un mateix és una anàleg de la felicitat. La publicitat sencera s'ha de creure, s'ha de postular, s'ha de postular que hi ha un bé, un bé, que hi ha un ésser suprem que ens premiarà si ho farem bé. I posem, és quelcom que la raó es pot permetre postular, no dir que corroboran me permiten predicar, postular que Dios existe. Pero no sé es algo que me permite que un convento. Como quiero decirte, pues també les raons són pràctics. Quan prenem un augment de l'esforç que faig, que té, està tan gran, que positivitat, no? Una satisfacció positiva, no una satisfacció negativa, com diu que és el contentament d'un mateix, que és una satisfacció negativa, una certa por. Les que un aspira també a gaudir, no? Un corre, no? Eh, en els efectes, doncs, extra morals, però això només està de la mà d'un ésser que, que, que, que podem pensar com superior Gracias. Torrent a Mallorca i a la veritat ja fa un moment eh, ens va explicar abans de començar aquell dia moral i moralista, no? i ens va explicar, entre altres anècdotes, un fet real d'un ningú es va tenir per veure aquelles estan causalment units, causalment units, però amb aquesta frustració. Amb aquesta frustració. Que no, no podem esperar de la virtut una, una felicitat completa, sinó com a molt una satisfacció, negativa, un contentament de nosaltres mateixos. Ara, sense per tant, la, la, la creença maneira de haver resultados prácticos, quer dizer, eu uma ideia, uma postulante, es que no hay palabra alguna que señale no un goce como la palabra felicidad, pero sí una satisfacción en la um, segment más triste, pero digo lo que a mí me queda, la hispangana, la combinación, la bajada, lo que había mañana, la proximitat política. Eh, el divendres que ve tornem a veure i parlarem una mica de Sartre, ja ho deixarem aquí, i dijous i divendres podem fer un repàs. cose